وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والنساء الذين يقولون ربنا أخرجنا الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا Size ne oldu ki Allah yolunda ve çaresiz bırakılan erkekler, kadınlar ve çocuklar uğrunda onun rızası için savaşmıyorsunuz.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 İnkar edenler ise tağut yolunda savaşırlar. Öyleyse şeytanın dostlarıyla cenk edin. Şüphesiz ki şeytanın hilesi zayıftır. Alam tara ilellezine qila lahum kuffu aydiyakum wa aqimus salata wa atuz zekâh فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قريب والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا Mekke'deyken savaşmayı isteyip de kendilerine ellerinizi şimdilik savaştan çekin, namazı hakkıyla eda edin ve zekatı verin denilen kimseleri görmedin mi? Şimdi Medine'de onlara savaş farz kılınınca içlerinden bir fırka Allah'tan korkarcasına hatta daha şiddetli bir korkuyla insanlardan korkmaya başladılar. Ve şöyle dediler. Rabbimiz bize savaşı niçin farz kıldın? Bizi yakın bir vakte yatağımızda öleceğimiz vakte kadar tehir etsen olmaz mıydı?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 Eğer onlara, Yahudilere ve münafıklara bir iyilik gelirse bu Allah katındandır derler. Eğer onlara bir kötülük gelirse bu senin yüzündendir derler. Onlara de ki hepsi Allah katındandır. Böyleyken bu kavme ne oluyor ki hiçbir sözü anlamaya yanaşmıyorlar. Ne? أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا Sana isabet eden her iyilik Allah'tandır. Sana isabet eden her kötülük ise nefsindendir. Muhammed, seni insanlara bir peygamber olarak gönderdik. Buna hakkıyla şahit olarak ise Allah yeter. Men yuti'ir rasule fekad Allah ve men tevella fema Kim peygambere itaat ederse muhakkak Allah'a itaat etmiş olur. Kim de ondan yüz çevirirse zaten seni onlara bekçi olarak göndermedik. ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة ويقولون طاعة طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا Münafıklar kendilerine bir şey emrettiğin zaman baş üstüne derler. Fakat senin yanından çıktıkları zaman onlardan bir taife geceleyin senin söylediğinden başkasını uydurur. Allah ise geceleri ne hileler kurmakta olduklarını yazıyor. Hesabını sormak üzere kaydediyor. Artık sen onlara aldırma ve Allah'a tevekkül et. Sana vekil olarak da Allah yeter.'' أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا Kur'an'ı hiç düşünmüyorlar mı?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 Halbuki onu peygambere ve içlerinden ulul emre, emir sahibi idarecilere arz etselerdi, onlardan bunu, o işin gerçek mahiyetini dirayetleriyle ortaya çıkarabilecek olanlar elbette onun tedbirini bilirlerdi. Eğer üzerinizde Allah'ın lütfu ve rahmeti olmasaydı pek azınız müstesna elbette şeytana uyardınız. فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا Artık Allah yolunda savaş. Sen ancak kendinden mesulsün. Müminleri de cihada teşvik et. Umulur ki Allah o inkar edenlerin kuvvetini kırar. Allah onlardan kuvvetçe daha çetin ve azap vermek cihetiyle daha şiddetlidir. من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا Kim güzel bir şefaatle şefaatte bulunursa, faydalı bir işe aracı olursa, ona bundan bir nasip vardır. Kim de kötü bir himaye ile şefaatte bulunursa, ona da bundan bir hisse vardır. Allah her şeye gücü yeten ve her şeyi görendir. وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ Bir حَسِيبًا selam ile selamladığınız zaman artık siz ondan daha güzeliyle selam verin. Veya aynı ile mukabele edin. Şüphesiz ki Allah her şeyin hesabını hakkıyla görendir. الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا O Allah ki ondan başka ilah yoktur. Sizi hakkında hiç şüphe olmayan kıyamet gününde elbette bir araya getirecektir. Allah'tan daha doğru sözlü kim olabilir?